Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Evo četvrti džuz, sura alo Imran. Početak stranice se zbila lente nalo birra hatta tunfikum ima tuhibun. Nećete postići pravo dobročinstvo dok ne podijelite ono što najviše volite. A sve što podijelite, Allah vidi. Znači, ne treba se ti napinjati ko je zabilježio, Allah sve vidi. Ali ono kad dadneš voliš. E, to je pravo dobročinstvo. A ne ono što dadneš, a ovako žmirić bi dao. To, ono, to je višak. To je ono što ti smeta uopće. Ali ono kad ti je najdraže, ko meni kad je ono, ne znam gdje to dijelo iza glave, znači sjećat se sam kupio ono dijelo. Jednom ga, ja ga sam obuku ima boje, nema niko više te boje u Zenci. U, Miteksu. Ja dole na Mukabelu prije dvih godina to bilo. Kad kaže kolega, joj, ja ti fino dijela da ga je meni. Evo ti ga to je teško, znaš, kad tek ti uvučeš i 70 minuta nosiš i odmah ga dadneš. Ali se ono kutaršiš onoga što ti se sviđa. E, to je to. Da li ovo meni to da dobro, to se čuje, dobro. Pa meni nisam vas ušao u redu. E, Jevreji su govorili da smo muslimani, pa je objavio hađ, kad je odredio da se ide na hađ, onda su oni slagali. Mrskom bilo nađeće. A vikali oni koji mi smo kvari van Zato je rečeno van kepere, Ko prikrije to, ko se pokjafiri. Znači, ispalo bi ko može naći a neće. Da Bog sačuva, ispod kod da je pokjafir. Znači, imaš pare, a Što je rekli, rečeno jednoj predari, umri kao kršeni ili kao jevri, neka Zato što nećeš naći. Ne što ne bereš, nego nećeš. Pa eto, to je opasno. I sad, je problem, kad moram ja i dalje lagat Petra, no i sam vidi volano, zove se. I onako ne velja petra. Jer imaju jednu pogrešno predstavo. šta ja, ađija ja i dalje volim malo cugnu pive, volim žene, volim lagat petet. A što ko hađa bi ne smiješ ti bit kao onako musliman, kao hađa sam ne smiješ biti. Ja ne vidim da će išta biti razlike tamo, tam ko bude pio, ko bude lago, da kaže evo ja ađija i lažim. Ti nisi hađa i lažeš. Ti imaš dva grijeha, ja imam jedan grijeh, što sam hađa i lažem, a ti imaš dva grijeha. Nisi hađa i plus lažiš. jeste sad razumjeli? Ja ne znam šta ti sad misliš da ćeš imat povoljnost, reći Arabi, evo ja sam lago, ja nisam hađa. Jeste razumjeli? Ja mogu krasti zato što nisam hađa. Bila sam hađa, mora biti svijetac. E, tako je ispalo. Hađija ne smije griješiti, ti moraš biti lagat, petrat, ti si musliman, ti moraš, on je hađija. Ispred po hađija je bolji od muslimana. Hađija je kao svaki drugi čovjek. Išu, u nađu, ništa više, to je sve. Samo ko ne ti to je problem. držite se Allahovog užeta i nemojte se cijepati, ne razilazite. Ovo je vrlo važno, valata haraku. Mi ćemo se uvijek razilaziti. I sa ženom, sa djecom, evo ja s vama. Ti misliš ovako, ja onako, pa tamo. Ali da se sad cijepamo, da ti mene neš sa mnom sjediti. Kaže, neće, a on ne misli koja, neće mi sjediti sa više, neće mi se vama nazivati. E to je problem. Hajde, mislimo različito, hajde budimo zajedno. Ne. Čim nećemo, čim ne mislimo zajedno, nećemo, ne isto, nećemo zajedno da sidimo. Znači, nećemo da živimo. Isto sad kad sa ženom, završava se mi mislimo različito. Moramo rasti tako nas je Bog stvorio. Zašto se shabi poslali najbolja generacija? Zato što su naređivali, dobro sprečavali zlo. To je to. Valja biti musliman kad ima zla. Lako je sad daje se rodit negdje će nema droge, alkohola, zinalka, pušenja i tako dalje. Tu bi lako bilo rast. Hajde se ti sad bude sačvekan okolo tebe droga, cigare, alkohol, zinalog, sve što ne valja. Hajde budi normalan. E, ashabi su bili dobro, najbolja generacija jer su stvorili zdravu sredinu života. Dalje kaže, požurite, tražit će Tu požurite, požurite u džennetu. Jednom jedno što je volio Kur'an ući kad je umro po infraktivu, sad trebaju treba ga perisat, a on viće, doktoru, nemojte se sikirati, nemojte se po mene ništa mučiti. Ovaj i ga šta se nemojte mučiti? Pa kaže, ja idem svom gospodaru, ja vidim džennet, ja odo u džennet i umru. Vidi džennet, dječko, volio Kur'an, pa kaže, je u džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje, četiri osobine, koji daju i kad imaju i kad ne imaju. Lako je davati kad imaš, ali meni je sad lako davati kad lako zaradim. Ali hajdarnik kad ne imaš, je to teško. A to su bogobojazni koji smije dati kad ne ima. Kad kaže, evo zadnji da smara I koji sržbu savladavaju. Kad se ražljutiš, rekneš, ha, neću, neću se ljutiti. Što je jedan omera ražljutio halifu, taman kad ga je ražljutio, kad sad te neću kazniti zato što sam ražljutio. Jer bi te sad uboji, drobio, ono. jer ono uboji kad kažnjavaš, onda ga uzemlju protiv. protiru. E kad je sad te neću kazniti jer se me naljutio. Znači, osad ne bude pravilo, kad se naljutiš, reci, nema kažnjavanja. Nego kad, se, kad ohladiš, onda skontaj kako ćeš. Koji praštaju ljudima i koji kad pogreše oprost da Allaha traži. To su osobine oni koji će u džennet. Ovdje se govori o eđelu, o smrti. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Nijedna duša neće, nije samo čovjek, duša, sve stvoreno. Neće umrti prije mu je određen rok. Kitaben mu eđala, to je na eđala. I kaže se ovako predaj, kad bi ljudi bježali od napake, kao što bježe od smrti, evo ti neš napake, bježiš od nje, kao što od smrti bježiš, opet bi te nafaka stigla kao smrt što ste stigli. Ona tvoja napaka leti za tobom. Ti bježiš od nje, ona zato, isto sjena. Ti hoš da je upatiš, ne mereš je upatiti. Ne mereš ni niti možeš upatiti. To je smrt, to je nafaka. Te dvije stvari ne mereš ni povećati, ni smanjiti. Ni, produžiti, ni skratiti. Evo, da znate, nafaka je tvoja s tobom i u avionu. I ne mjesec, ako moraš odnoći. Gdje god si, se ne mere povećati. More, ko pita, ali nafaka ne može. Moraš ti bolje auto voziti, a nećeš više pojesti za iftar neko oko te suđa. Meni je sinoć kajmak i sipovi pekmez ostao, oči mi ne smije više, utuši, pritisak, jeste razumili? Volim pekmez i kajmak, još kad žena tuvari. A lahanju, oči mi ispadaš ja, punim onaj kajmak i ostale nismo nija ni sve smijeli pojesti više. Džaba tepsija kajmak džaba ti pare, ne smijem, lahan ne smijem. Srce me tuši. I vam to, doći dokad ja kad imamo para, neš, džaba ti pare ne vereš više ni živi ni pojest. Evo, ovo su dvije stvari. Samo kad bi vjerojatno da bi u rada putem, ne sastaviti ništa što nije određeno. Vi smo to svi vidjeli u ratu najbolje, su vidjeli oni kako se skine sa sudbinom, a ne, ne s tvojim čuvanjem. E, ovako šta sam ja zabilježio, što mislim da u 12 minuta da kažem. Pa kaže, im umrli, ili bili ubijeni, valja se Allahu radi, jedno. Ili te ubio, ili umro. Kako god okreneš, ili ćeš u bolnicu mrti, ili u krevetu, ne, ili će te ubiti. Ne mene nikak, mora umrti. Kako god okneš, valja umrti. Da li ovako ili onako. vam se valja vratiti svima. Sviđalo se tom kome ne sviđalo. džaga. Pa se kaže Bengamber da si ti bio grub prema njima, oni bi od tebe pobiti. Znači, ko hoće da uzate ljudi budu iz ljubavi, goli, budi s njima fin. ništa. Kogod je grub, od njega narod biži. Ili ga sluša sam zato što, te, što ga je strah. Znaš, kad si ti oficir pa, pa te se boje. A onda te mrzi kad ode od tebe. Nije to dobro. Najbolji su čovjek kad te ljudi požele, a ne imate. Pa rekao, a dili nam je ovaj. E tada je taj fin čovjek. Kad te ljudi požele, a nisu tu. Oni koji škrtari, kaže, na svoje zlo škrtari, bit će im to obišeno oko vrata, na sudnjem danu. Taj škrt, kaže sebi, ne sebi škrt, od sebe kaže škrt. To što ne daš, sebi ne daš. I kad umriješ, ostane sve drugom. Ispada da ti si volio više drugog nego sebe. Eto kako škrti dobro izgledaju. Vole drugom više nego sebe, a lažu sebe. A oni su to čuvali za sebe, zato neće ništa imati. Kad umri, sve ostalo drugom. A Allah će slijediti nebesa i zemlju. Miras, valila miras i samavatvara. Bog će slijediti nebesa i zemlju. Pa mi ovdje smo trenutno neki, imamo svoje menjike. E, ko je uspio? Kaven pa zuhce ani narva uhele džennete fakat faz. Ko se spasi vatri, a uđe u džennet, on je uspio. Meni jedan veli biznismen odavde, jedan naš rahmetlija, kaj ja mogu komotno sada umri. Rekao, kako to misliš? Kaj, ušli smo u biznis, moja djeca, mi, ja mogu komotno da umrem, djeca mogu naslijediti posao i eto, za njega je to sve riješen problem, uspjeh. A ovakav je uspjeh je se od džehennema se živi ovako I da završavamo, privedimo kraju, jednom je Ali e, bila zatekao pengambera da, na sabah da uči ezan, on plaće. Svu noć Ali Salam Svu noć je plakao, zamislite cijelu noć da je plakao. Pa ga pita bila ali ja Resulala šta te je rasplakala. Jer su mi objavljeni ajeti teško onima koji budu ovo učili, a ne budu razmišljali. Pa koji su to ajeti, pa je to ime bi halki samavati vel a ovo znaju vođe. Efendije znaju ovo Stvaranje nebesa i zemlje, smjena dana i noći je poruka za pametni, da ljudi razmišljaju tko je nebesa i zemlju stvorio. Što je rekao jedan tamo na žepi, dođite kafir da vidite ova brda i u vodu kako je ovo nastalo. Jel mogu ovo čovjek stvoriti? Pa kako nastane noć, ovo sad ima gore grad, nikad se ne smakne. Pa kako će oni postati pa u nema sunce, nikad ne zalazi. ti krajevi zemlje. Zato je Islam objavljen u centru zemlje. U Meku. Meka je centar Dunjavka. Gdje je normalno, gdje je normalno dan i noć. Nema tu oscilacija. U uvijek kaljacija u isto vrijeme. Po sata, je dole. Jer to je ta, kako se na sredina zemlje, geografska širina. A ima i dužina. Uglavnom, kaže, ko ne bude ovim razmišljio, teško njemu. A oni koji su to pametni, koji spominja Allaha jamen vakuden, vala džunubihim, stojeć, sjedeć i ležeć. Znači, može se zikri i ležeć. Legneš i možeš učiti Kur'an, ležeć napravno. I subhanat, i zikri, kao ćeš. Jer Allah ovdje kaže, koji spominja Allaha stojeći, sjedeći i ležeći. I razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Ne mudruju, nego razmišljaju. Pa što ne bi kad odeš na smetove gore, malo gledao i rekao, jara, pa subhanala, vek su hanala kako su ova brda stvorio, klinove, kako se zemlju prostru, nebesa uzdigo. Ono vidiš, malo da kontaš, pa kako je Allah savršen, pa kako je i tebe savršeno stvorio. Malo pogledaš uska kad se pogledaš, pogledaš, malo i ti ličiš na svemir. Imaš i ti ove kose, dlake, kostiju kao planine, primjer radi mesa, zemlja, cirkulacija krvi, voda, kroz... Slični smo mi ka ismanim jame. Da pa ide i kroz tebe krv koji voda kroz zemlju što ide. Imaš i tijetu, vidite, kao, travu, kao e, svega imaš sličnosti u sebi. Petu da razmišljaš. I onda šta kažu pametni? Rabba nama halakpe hada batila. Bože, pa nisi ništa onako stvorio. Uzam. Eto, ja jutro stukazio krenuo na sraba i onom puža Ja, baš gledam da nije ušao mi papuću, to je uludilo koji su crveni puženi. I ja gledam papuća, stane malo i ugazim da se mi i vratio. jednu nogo oklo, toliko je to glatko, toliko je to nešto masno. Nije ni on uzalo, eto to sam htio reći. <laughs> Ugazio puža pa sam morao se vraćat nazad u kuću brat nogu. A, ja mislim da me ugazio, i pravo baš na njega ugazio. Nije ni puž uzelo. Ne da kad bi mrava uništili, poremetili bi klimu. Mrav, klima bi se premetila. Bilo šta da uništimo, sve je uvezano, sve je u halku sistemu božanskom sistemu, samo grecki, ja ne nije ništa uzelo. A to što tebi nije jasno, morate nije biti jasno. Eto, i na kraju, da završim sa mirazom, jedno moje savjet. Nemojte vi zemlje dijeliti. Reste sam djeci ovako, posle moje smrti podijelite zemlju kako Bog zapovida. Ovo vam je najbolja opcija. Nemoj ti govoriti koliko ćeš ti, toliko ti. Grijeh vam je to. Jer je to Allahova granica. Čuvajte Božje granice. Kaži djecu, ti idite šukri ramiću, šerijatli koji zna kako se pare i zemlja dijeli. Nek vam on podijeli moj imetak. Nek on kaže koliko kome pripada. Ti ne znaš. Jer tek ti kad umriš, mora se za tebe dijeliti. Ako ti rekneš, bit će ti na sudnjem danu pitan što si to rekao da to, to pripada to mi. Jesi ti Bog da ti dijeliš imovinu? Je to tvoje? Nije zemlja tvoja nego Božja. I nemaš pravo da dijeliš ti kako ti hoćeš, neko kako Bog za Ovo je moj savjet svima koji se Boga boji. Nemoj ti zemlje dijeliti, nego reci djeco, pitajte, hoće, on će vam kazati kako se dijeli. Pa će ti kazati koliko mušku, koliko žensku, koliko unuku ako ima, koliko, ne znam ja, od druge žene, jer ne znam, ima razni varijanti, ima varijanti Bog zna ko šaku poteza, ima toliko onaj, ti situacija kad ko koga nasređuje ko koga isključuje. Ali ima riješeno u sve u razlomcima. Ali nemoj ti dijeliti. Ako ti još, ti se petaš pred Boga. Pa eto, nadam se da se razumeli. I nema te obe, sad završavam, kad dođe smrt, kao faraon, kad je vidio da se tuši, onda rekao ja priznaj Boga. Nema tada. Sve do tada ima te Ali kad ugledaš Azraila, ne pomaže te Tada vidiš Boga, već znači Boga, vidiš džene, džene, vidiš kud ideš. Tada ne pali. Sve do tada pali ta oba. Jala tako kaže. Imate obe pa. Da nas Allah koji se kraju u ovom mjesecu Ramazana, ja ne